Assalamu alaikum, Omer je bio jedan od protivnika Islama. Poslanik dovi za njega da pomogne Islam Omerom. Ko je današnji Omer u sličnoj smo situaciji? Allah subhanahu wa ta'ala upućuje onoga ko je, znači, za uputu. I naša je obaveza da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da dadne umetu Muhammed alaihi sallam robove koji će potpomoći din. Znači, pitanje je pojedinaca, kada čovjek dođe u poziciju, znači da vidi da je mali broj oni koji istinski potpomažu i su predvodnici su u dinu, znači molim Allah subhanahu da dadne vođa koji će biti od hajra, koji će uzdići din i koji će, preko koji će Allah subhanahu tala poniziti kufru i one koji napadaju din. A ko će biti takvi, znači naša evo da svi trudimo da dajemo svoj napor u oživljavanju dina onako što, što je u našoj mogućnosti.